Šeštas skirsnis. Pasikeitimas, kuris anksčiau atrodė jai neįmanomas. Ji buvo padariusi dvigubą pažangą į šviesą ir į vargą. Jis stovėjo basa ir apdriskusi, kaip tą dieną, kada taip ryštingai ėjo į kambarį. Tik jos drapanus buvo dviem mėnesiai senesnis, skylės atrodė didesnis, karmalai šlykštesni. Tas pats kimus balsas – Ta pati saulės ir vėjo nugairinta ir suraukšlinta kakta, tas pats guvus klydinėjantis ir nerištingas žvilgsnis, veida dar iškiau negu anksčiau buvo įsibrėžusi tą nogastingą ir gailį išraišką, kurią skurdui suteikia pažinti su kalėjimu. Jos plaukai buvo pilni šiaudgalių ir šieno pašiupų, kaip ir Ofelijos, tik ji nebuvo užsikrėtusi pamišimų nuo pamišusio Hamleto, bet nakvojo kokios arklidės pastogėje ir vis dėlto ji buvo graži. Kokia skaisti žvaigždė tavyje spindi, o jaunystė. Jis sustojo prieš Marijų išbalusiame jos veidą blikstelėjo džiaugsmus spindulėlis ir kažkas panašaus į šypseną. Valandėlė įtilėjo tarsi žado netekus. Vis dėlto aš su jumis susitikau, tarė jį pagaliau. Tėvukas Mabefas sakė tiesą, suradau jūs šitame bulvare. Kaip aš jūsų ieškojau, kad jūs žinotumėt – Ar žinote, aš buvau šaltojoje, dvi savaitės, mane paleido, mat jokių įrodymų prieš mane nebuvo, bet to aš nepilnametį ir neatsakinga, man trūko dviejų mėnesių. Ah, kaip aš jūsų ieškojau, ištisą šešias savaitės, vadinas jūs ten nebegyvenat? Ne, atsakė Marijus, o, suprantu, dėl to atsitikimo labai nemalonus tokie užpolimai, jūs įsikėlėt. Klausykite, bet kodėl jūs nešiojate tokią seną skrybelę? Jaunas vyras kaip jūs turi gražiai rengtis – Ar žinote, ponas Marijau? Tėvukas Mabefas jūs vadina baronu Marijum, o toliau nebesimenu kaip. Juk jūs ne baronas? Baronai senyje slankinėja Luksemburgo sade priešais pilį saulės atokaitoje skaito dienraštį posų už numerį. Nuoroda dienraštis ir restauracijos laikų reakcinis laikraštis. Garbstės, sostai ir altorių. Nuorodos pabaiga. Kartą man teko nešti laišką baronui, jis buvo lygiai toks – Jam buvo daugiau kaip šimtas metų. Na, pasakykit, kurgi jūs dabar gyvenat? Marijus neatsakė. A, traukiai toliau. Jūsų marškiniuose skylė turės jums užlopyti. Paskui paklausė jau kiek niūresnių balsų, bet jūs lyg ir nepatenkintas mane pamatęs. Marijus nieko neatsakė, jį irgi valandėlę patilėjo, paskui sušuko. O vis dėl to, jeigu aš panorėčiau, tai jūs būtumėt labai patenkintas. Kaip? paklausė Marius. Ką jūs norite pasakyti? A, anksčiau jūs man sakėte tu, pastebėjo jį. Na gerai, kągi tu nori pasakyti? Ji prikando lūpą, rodys jis vyravo, tarsi kovodama pati su savimi, pagaliau lyg ir apsisprendė. Tiek to, na vis tiek, jūs nuliūdės, o aš noriu, kad būtumėt patenkintas. Tik prižadėkite, kad juoksitės. Noriu pamatyti jūs juokiantis ir sakant, na tai gerai. Vargšas ponas Marijus, atsimenat, jūs man pažadėjot, kad duosite visą, ko aš norėsiu. Taip, bet pasakygi pagaliau. Ji pažiūrėjo Marijui tiesiai akis ir tarė, turiu adresą. Marijus išblyško, visas kraujas siūptelėjo jam į širdį. Kokį adresą? Adresą, kurio jūs mane prašyt. Ji pridūrė tarsi prisivertusi. Adresą, juk jūs gerai žinot. Taip, suvapėjo Marijus, panelės adresą. Tarusi tą žodį, giliai atsiduso. Marijus nušoko nuo parapeto, ant kurio sėdėjo ir kaip paklaikęs griebė jai už rankos. O, kaip puiku, vesk mane, pasakyk man, prašyk mane, ko tik tai nori, kur ji gyvena. Eime su manim, atsakė jį, aš nelabai žinau gatvę ir numerį, tai visai kitame krašte, bet gerai atsimenu namą, aš jūs nuvesiu. Ji ištraukė ranką ir pasakė tokiu tonu, kuris būtų giliai sugraudinęs pašalinį žmogų, tačiau niekiek nepaveikė apsvaigusio entuzijazmo pagauto Marijos. O, koks jūs patenkintas! Marijos veidas apsiniaukė, jis pagrėbė Aponinai už rankus. Prisiek man vieną dalyką. Prisiekti, tarė jį, ką tai reiškia? Ak, jūs norite, kad aš jums prisiekčiau, ir ji nusijokė. Tavo tėvas, Prižadėk man, Eponina, prisiek man, kad nepasakysi to adreso savo tėvui. Jinai atsisuko į apstulbusią Eponiną, iš kur jūs žinote, kad aš vadinuos Eponina. Prižadėk man, ko tave prašau. Bet jie atrodė negirdinti jo. Kaip miela, jūs mane pavadinat Eponina. Marius paėmė ją už abiejų rankų. Atsakygi man dėl dievo, klausyk atidžiai, ką aš tau sakau, prisiek man, kad nepasakysi to adreso savo tėvui. Tėvai, tarė jį, ak taip, savo tėvui, būkit ramus jis vienutėje, labai jis man reikalingas tas mano tėvas. Bet tu mane prižadi, sušuko Marijus. Na, paleiskitgi mane, tarė jį nesitvardama joku. Kaip jūs mane purtot? Gerai, gerai, prižadu, prisiekiu, ką man tai reiškia. Aš nesakysiu adreso tėvui, na ar gerai, ar jau viskas. Ir niekam kitam, tarė Marijus, niekam. Dabar vėl, tarė Marijus, vesk mane, to jau, to jau. Eime, a, koks jis patenkintas, tarė jį. Žengusi keli žingsnius, jis sustoja. Jūs einat beveik šalia manęs, ponas Marijau. Leiskit mane pirmin, pats sekit iš paskos, lyg eitume šiaip savo. Negerai, kad žmonės matys tokį padorų jaunuolį, kaip jūsų, tokia moterimi kaip aš. Jokia kalba negalėtų išreikšti to, kas glūdėjo žodyje moteris ištartame šio vaiko. Žengusi kokią dešimtį žingsnių vėl sustojo, Marijus priejo. Nepasisukus jį, jinai tarė lyg į šalį. Beje, jūs juk man šitą prižadėjot, ar ne? Marijus pasirausė kišenį, jis turėjo visų viso tik penkis frankus, skirtus tėvui Tenardyje. Įsėmė juos ir įbruko Eponiną į ranką. Ji atgniaužė pirštus, numetė pinigą ant žemės ir niūriai žiūrėdama jį tarė. Man jūsų pinigų nereikia. Trečioji knyga – Namas Pliume gatvėje. Pirmas skyrius – Paslaptingas namas. Apie praėjusio šimtmečio vidurį Paryžiaus aukščiausiojo teismo pirmininkas, kuris turėjo meilužį ir ją slėpė, mat toje gadinėje įžymus ponai savo meilužės viešai rodydavo, o buržuą jas slapstydavo. Pastatydino užmiestinį namelį Senžermeno priemestį apleistoje Blome gatvėje, kuri šiandien vadinama Pliume gatve, netoli tos vietos, kuri tada vadinosi žvėrių grumtynės. Tai buvo dviejų aukštų vila. Dvi salės pirmame aukšte, du kambariai antrame, apačioje virtuvė, viršuje buduaras, po stogų palėpi, o priešais namą soda su plačia geležinė tvora nuo gatvės pusės. Tas sodas užėmė beveik arpaną. Tai visa, ką galėjo matyti praeiviai. Tačiau už vilos dar buvo siauras kiemelis – o kiemo gilumoje dviejų kambarių butas su rūsiu, tarsi paruoštas tam atveju, jeigu prireiktų slėpti vaiką su žindyve. Iš jo namuko pro slaptus vartelius užpakoje galima buvo išeiti į ilgą siaurą koridorių, grįstą, bet nedengta vingiuojantį tarp dviejų aukštų sienų, nuostabiai bukliai paslėpta tarp sodų ir daržų aptvarų, kurių kampus bei posūkius jis besiraitydamas tiksliai kartojo. Toji perėja baigėsi kitais slaptais varteliais už pusės ketvirčio lyje nuo sodo ko ne kitame kvartale, tuščiame Babilono gatvės gale. Ponas pirmininkas įeidavo kaip tik proten, todėl net jeigu kas jį būtų šnipinėjęs ir sekęs ir net pastebėjęs, kad ponas pirmininkas kasdien kažkur paslapčiomis eina, tai nebūtų nie pagalvojęs, kad žmogus einas Babilono gatve iš tikrųjų eina į Blome gatvę. Sumaniai prisipirkęs sklypų apsukrusis teisėjas sugebėjo pasidaryti slaptą perėją savo patie žemėje, todėl niekas to nežinojo. Vėliau jis mažais sklipeliais išpardavė žemę abipustos perijos odams ir daržams, ir tų sklipelių savininkai manė, kad prieš juos stačiai bendra dvi valdas skirianti mūrinė siena. Net nenumanydami apie ilgą grįstą koridoriaus kaspiną, vingiuojantį tarp dviejų sienų, parie kurias traukėsi jų daržovių lysvės ir vaismedžių sodai. Ta keistybė matė vien tik tai paukščiai. Galimas dalykas, kad praėjusio šimtmečio devinbalsis ir zilutis į valias prisičiauškėdavo apie poną pirmininką. Akmeninė vila pastatyta pagal mansaro skonį, išgražinta ir apstatyta baldais pagal vato skonį, rokailis iš vidaus, rokoko iš oro, apjosta triguba gėlių gyvatvorė turėjo kažką diskretaus, koketiško ir iškilnaus, kaip ir dera meilis ir teismų žinybos kaprizui. Tas namas ir perėja dabar jau išnykę. Dar tebe buvo prieš kokią 15 metų. 93 metais namą buvo nupirkęs kažkoks katilius, ketindamas jį nugriauti, bet kadangi laiku negalėjo sumokėti visos sumos, nacija jį paskelbė subankrutavusiu. Šitaip namas skirtas laužui, palaužė katilių. Nuo to laiko namas liko negyvenamas ir pamažu dubo, kaip kiekvienas pastatas, kuriam žmogaus buvimas nebeteikia gyvybės. Jis buvo apstatytas tais pačiais senais baldais ir visą laiką siūlomas parduoti ir išnuomoti. Pageltės neįskaitomas kelbimas kabas prie sodo vartų nuo 1810 metų bylojo apie tai galvos 10 ar 12 asmenų per metus praeinančių pliume gatve. Į restauracijos pabaigą tie patys praeiviai galėjo pastebėti, kad skelbimas išnykęs ir kad net antro aukšto langinės atidarytos. Namas iš tikrųjų buvo užimtas. Langus puošia užuolaidėlį, ženklas, kad name esama moteries. 1829 m. spalio mėnesį prisistatė solidaus amžiaus vyriškis ir įsinuomojo visą namą. Savaime suprantama draugė su užpakaliniu flygeliu ir vidinę perėją, išeinančiai Babilono gatvę. Jis liepė atstatyti abi dvi slaptas tos perėjos angas. Name, kaip jau sakėme, tebe buvo beveik visas senasis pono pirmininko apstatymas, tik naujas nuomininkas įsakė šitą pataisyti, vienur kitur pridėjo ko trūko, išgrindė kiemą, kur reikėjo, įstatė naujas plytas į sutrūkusių vietą, įtaisė pakopas laiptose, suremontavo parketą, įstiklino langus ir pagaliau draugė su jauna mergina ir sena tarnaitė atsikrausti tyliai veikiau kaip žmogus, kuris įglūdina slapčia, o ne kaip šeimininkas, kuris atsikelia į savo būtą. Kaimynai apie tai nieko neplepėjo dėl tos priežasties, kad kaimynų nebuvo. Šis kuklus nuomininkas buvo Žanas Valžanas, jaunoji mergina Kozetė, tarnaitė vardu Tusenė, kurią Žanas Valžanas išgelbė iš prieglaudos ir skurdo, buvo sena mergina kilus iš provincijos ir be to Mikna – Trys dorybės, dėl kurių Žanas Valžanas ją ir pasiėmė. Namą įsinuomojo pono Fošlevano rentininko vardu. Iš viso to, kas buvo anksčiau pasakota, skaitytojas be abejonės bus atpažinęs Žaną Valžaną greičiau negu Tenardie. Kodėl Žanas Valžanas paliko mažojo pikpiuso vienolyną? Kas atsitiko? Nieko neatsitiko. Skaitytojas prisimena, kad Žanas Valžanas buvo laimingas vienolyne, toks laimingas, kad jo sąžinė galų gale pradėjo nerimauti. Jis matė kozetę kiekvieną dieną, jame vis labiau augo ir vystėsi tėvo jausmas – Išvelniai puoselėjo šią mergytę, sakydavo savo, kad jinai jo, kad niekas iš jo negali jos atimti, kad tai bus visą laiką, kad ji kasdieną švelniai tam skatinama tikrai taps vienole, kad tokiu būdu vienolynas dabar liks jai, kaip ir jam visas pasaulis, kad jis pasens jame, o jį išauks, paskui ir ji pasens, o jisai numirs, kad, ah, kokia žavinga viltis, niekas jų neįskirs. Šitai besamprotaujant jam kilo abejonės, jis ėmė save kvosti, ėmė save klausinėti, ar jis turys teisę į visą tą laimę, ar toji laimė nesanti sukurta iš kieno kito laimės, iš laimės, į kurią turi teisę šį mergyti, kurią jis senis pasisavino ir pasigrobė, ar tai nėra vagysti. Jis tarė savo, kad mergaitė prieš atsisakydama gyvenimo turi teisę pirmą jį pažinti – kad iš anksto atimti iš jos, ko nebe jos sutikimo visus džiaugsmus tą dingstimi, jog tai ją apsaugos nuo visų išbandymų, pasinaudoti jos neišmanimų bei atskirimų nuo pasaulio ir dirbtinai įdėkti joje vienuolės pašaukimą, tai suluošinti žmogaus prigimti ir meluoti dievui. Ir kas žino, galbūt kada nors... Visą tai supratus ir apgalėstaudama, kad tapo vienuole, kozetė ims jo nekesti. Pastaroji mintis gal savanaudiškesnė už kitas, beveik egoistiška jam buvo nepakeliama. Jis nutarė įsikelti iš vienolyno. Nutarė su sielvartu, pripažindamas, kad turi tai pasielgti, o dėl kliūčių tai jų nebuvo. Penkeri metai išgyventi tarptų keturių sienų išnykus iš pasaulio turėjo sunaikinti ir išblaškyti bet kurią baimę. Jis galėjo ramiai grįžti į žmonių tarpą, jis suseno, viskas pasikeitė, kas dabar jį pažins. O antra vertus, jeigu atsitiktų kas blogiausia, tai pavojus grėsia tik jam vienam ir jis neturi teisės pasmerkti kozetę vienolynui todėl, kad pats yra pasmerktas katurgai. Bet o ką reiškia pavojus prieš pareigą? Pagaliau niekas jam nekliudo būti apdairiam ir saugotis, o dėl kozetės auklėjimo tai jis buvo beveik visiškai užbaigtas. Kartą apsisprendęs jis laukė progos. Proga netrukus pasitaikė, mirė senis Fošlevanas. Žanas Valžanas paprašė garbėje priorę jį priimti ir pasisakė, kad po brolio mirties paveldėjęs nedidelį turtelį, jam leidžianti toliau gyventi be darbo, kad atsisakas tarnybos vienolinį ir pasimas dukterį. Bet kadangi kozetė nepadarė įžadų, tai būtų neteisinga išeiti iš vienolyno, neatsilyginus už kozetės auklėjimą. Ir todėl jis nuolankiai prašas garbė priorė teikti sutikti – kad jis padovanotų bendruomeniai kaip atpildą už penkerius metus, kurios Kozetijoje išgyveno 5000 frankų. Šitokiu būdu Žanas Valžanas išėjo iš amžinosios adoracijos vienolyno. Palikęs vienolyną, jis nepasitikėdamas nešiku pats tempi tą nedidelį lagaminėlį, kurio raktą visuomet nešiojosi. Tuo lagaminėliu didžiai domėjosi kozetė, nes iš jos klido lyg balzamo kvapas to jau pastebėsime, kad su tuo lagaminėliu jisai niekad nebesiskyri. Visados jį laikė savo kambaryje. Tai buvo pirmas ir kartais vienintelis daiktas, kurį jis pasimdavo, kai jam reikėdavo kitur keltis. Kozetė iš to juokdavos ir lagaminą vadindavo neatskiriamuoju, sakydama, aš jam paviduliauju. Tačiau į laisvę Žanas Valžanas išėjo su giliu nerimu. Jis susirado namą pliume gatvėje – ir jame užsidarė. Dabar jis vadinosi Ultimo Fošlevano vardu. Tuo pat metu jisai įsinuomojo du kitus būtus Paryžiuje, kad negyvendamas visą laiką tame pačiame kvartale, mažiau trauktų į save dėmesį, kad galėtų tai jau pasišalinti, jei iškiltų mažiausias pavojus ir pagaliau, kad nebūtų užkluptas iš netyčių, kaip tą naktį, kada taip stebuklingai įsigelbėjo į Žavero. Tie du būtai iš pažiūros atrodė labai menki bei skurdus ir buvo labai toli nuo kits kito. Vienas vakarų gatvėje, antras ginkluoto žmogaus gatvėje. Kartkartėmis jis draugė su kozete, tačiau be tusenis nueidavo čia į ginkluoto žmogaus, čia į vakarų gatvę ir ten praleisdavo mėnesį ar pusantro. Jis ten naudodavosi durininkų patarnavimais ir sakydavosi esas rentininkas gyvenas priemestyje, bet turys prieglopstį ir mieste – Didi dorybė turėjo Paryžiuje tris butus, kad galėtų įsisukti nuo policijos. Antras skyrius – Žanas Valžanas, nacionalinis gvardietis. Tačiau daugiausiai jis gyveno Pliume gatvėje ir savo gyvenimą ten buvo šitaip sutvarkęs. Kozetė su tarnaitė užėmė vilą, ji turėjo didelį miegamą su raštuotom sienomis, buduarą su pauksuotais bagetais – Kilimais išmušta pirmininko salono su plačiais krėslais, ji turėjo ir sodą. Žanas Valžanas liepė pastatyti kozetės miegamajame lovą su baldakimu į senoviško trispalvio damaskinio šilko ir iškloti grindis senu puikiu persiškų kilimu, nupirktų figies ant polio gatvėje pas tetulę gošė. O norėdamas sušvelninti tų prašmatnių senienų rustumą, dar pridėjo lengvus ir grakščius baldus – pritinkančius jaunai merginai, etažerę, spintą su knygom paauksuotomis breunomis, rašomasias priemonės, biuvarą, perlamutrų inkrustuotą darbinį stalelį, paauksuoto sidabro neseserą, tualeto reikmenys iš japoniško porceliano. Antro aukšto langai buvo užtiesti ilgomis, raudono raštuotų šilkų pamuštomis užuolaidomis iš tos pačios trispalvės medžiagos, kaip ir lovos baldakimas. Pirmame aukšte kabojo įsiuvinėtos užuolaidos. Visą žiemą mažutis kozetis namelis buvo šildomas nuo viršaus iki apačios. Pats Žanas Valdžanas gyveno už pakalinio kiemo flygelyje, panašiame į sarginę. Niekomet nekūrenamėme kambaryje, kur buvo sudedamojų lova su čiužiniu, nedažytas medinis stalas, dvi šiaudinis kėdės, fajansinis asotis vandeniui, kelios knykščias ant lentynos, o kampe jo brangusis lagaminas. Jis pietaudavo su kozete ir ant stalo jam būdavo pikliuotos duonos. Kai tu seni atsikrausti į namą, jis jai pasakė, čia namų šeimininkė, panelė, o jūs, ponė, apstulbusi paklausė tu seni, aš daugiau negu šeimininkas, aš tėvas. Vienolinė kozetė buvo išmokyta šeimininkauti ir tvarkė išlaidas, kurios buvo labai kuklios. Kiekvieną dieną Žanas Valžanas paimdavo kozetę už parankės ir eidavo su ją pasivaikščioti. Jis vesdavosi Ja į Liuksemburgo sodą į mažiausiai lankomą alėją, o kas sekmadienį į mišęs visados į Sen-Žagdių Opa bažnyčią, nes jį buvo labai toli nuo jų namų. Tasai kvartalas buvo labai neturtingas. Žanas Valžanas ten dažnai dalydavo išmaldą ir bažnyčioje jį spiste apspisdavo pavargeliai. Dėl to ten argie taip ir užadresavo savo laišką ponui Senžakdių Opa bažnyčios geradariui. Lankydamas neturtelius ir ligonius, jis mielai pasimdavo kozetę. Joks svetimas žmogus neužėdavo į pliume gatvės namą. Tusenė parneždavo maistą, o Žanas Valžanas pats eidavo vandens prie siurblio, kuris buvo visai netoli bulvare. Malkas ir vyną jie laikydavo savotiškame pusiau požeminėme, kiaukutais išdėtame urve, esančiame netoli vartelių Babilono gatvė. Kažkada šis urvas ponui pirmininkui atstojo grotą – nes švelnių aistrų ir užmiestinių namukų laikais nebūdavo meilės be groto. Prie Babilono gatvės vartelių buvo dėžutė laiškams ir laikraščiams, tačiau trys pliume gatvės vilos gyventojai negaudavo nei laiškų, nei laikraščių ir iš tos dėžutės, kuri kadaise buvo dabitos teisėjo meilės išdikavimų tarpininkas ir patikėtinis, dabar tiek te buvo naudos, kad ją patekdavo mokesčių inspektoriaus raginimai ir nacionalinės gvardijos pranešimai. Mat ponas Fošlevanas, rentininkas, priklausė nacionaliniai gvardijai. Jis negalėjo prasprūsti pro siauras 1831 metų įskaitos tinklo akis. Municipaliniai sąrašai įvesti toje gadinėje siekė ir mažojo piktuso vienolyną. Ta savotiška, neperžvelgiama ir šventą debesį, iš kurio išėjo Žanas Valžanas savo merijos akise buvo garbinga asmenybė, verta papildyti nacionalinės gvardijos eilės. Tris ar keturis kartus metuose Žanas Valžanas apsivilkdavo savo uniformą ir eidavo nacionalinio gvardiečio tarnybą, beje su dideliu noru. Jam tatai buvo teisėtas persirengimas, kuris jį sėdavo su visais kitais žmonėmis, kartu palikdamas ir vienišą. Žanui Valžanui jau buvo sukakę 60 metų, tai amžius, kada įstatymas atleidžia, nuo karinis prievolis, tačiau iš pažiūros jam netrodė daugiau kaip 50. Antra vertus, Jis neturėjo ne mažiausio noro atsisakyti viršilos laipsnių ir erzinti grafą Delobo. Jis neturėjo visuomeninis padėties, jis slėpė savo vardą, slėpė savo tikrai veidą, slėpė savo amžių, slėpė viską. Ir nacionalinių gvardiečių, kaip mes ką tik pasakėme, jis buvo savo laisva valia. Būti panašiam į pirmą pakliuvusį žmogų atliekantį savo pareigas vyriausybėje, to jis labiausiai ir troško. Moralinis šio žmogaus idealas buvo angelas, o išoriai stengiasi būti panašus į buržuą. Tačiau pažymėsime vieną smulkmeną. Eidamas iš namų draugė su kozete, Žanas Valžanas apsirengdavo taip, kaip mes esame matę ir likdavo pusėtinai panašus į buvusį karininką. O kai išeidavo vienas, dažniausiai tai būdavo vakarais, visuomet apsivilkdavo darbininko striuke bei kelnimis ir užsimaukšindavo ant galvos kepurę, kuris liepdavo jo veidą. Kas čia buvo atsargumas ar nusižeminimas? Ir viena ir antra. Kozetė buvo pripratusi prie mislingų savo gyvenimo pusę ir, galima sakyti, nepastebėdavo tėvo keistybių. O dėl Tusenis, tai šį garbintę garbino Žaną Valžaną ir jai atrodė gera viskas, ką jis darydavo. Kartą mėsininkas pamatė Žaną Valžaną, tarė jai, tai kažkoks keistuolis. Jie atsakė, tai šventas žmogus. Ir Žanas Valžanas, ir Kozetė, ir Tusenė išeidavo ir pareidavo tik tai pro vartelius Babilono gatvėje. Niekas nebūtų galėjęs pamanyti, kad jie gyvena pliume gatvėje, nebent tikas būtų juos pamatęs pro geležinę sodo tvorą. Tvoros vartai visuomet būdavo užrakinti, sodą Žanas Valžanas laikė pleistą, kad jis nepatrauktų dėmesio. Bet čia jis galbūt ir klydo. Trečias skyrius – folijas atsfrondibus. Lapai ir šakos, lotiniškai. Šitaip kerodamas per pusį šimtmečio sodas įgavo nepaprastą žavingą išvaizdą. Prieš 40 metų praeiviai stovėdavo gatvėje ilgai žiūrėdami jį ir nė neįtardami tų paslapčių, kurias jis slėpė savo vėsioje ir žalioje tankmėje. Ne vienas vajotojas ir ne vieną kartą mėgino tuo laikotarpiu savo žvilgsnių ir mintimis įžūliai įsiskverbti pro senovinius išklibusius spina užrakintus vartus, kurie stovėjo sukrypę tarp dviejų pažaliavusių ir apkerpijusių stulpų – apvainikuoti frontonus su kažkokiomis nesuprantamomis arabeskomis. Tenai kampelėje buvo akmeninis soliukas, viena ar dvi apčiūrusios statulos, keli laiko nudraskyti ant sienos pūvą treliažai, iš alėjų ir vėjų nebelikė nė pėtsako, kur tik pažvelgsi visur varputis. Sodininkas iš čia išėjo, vėl sugrįžo gamta. Pigdžolės vešėte vešėjo – Tai buvo nuostabi laimė šiam vargingam žemės klipeliui. Čia prašmatniai žydėjo leukonijos. Niekas šiame sode nekliudė šventam augalų veržimų įsigyventi. Čia buvo neliečiamo klestėjimo karalystė. Medžiai lenkėsi prie erškėčių, erškėčiai stiebėsi prie medžių, vijokliai rangėsi aukštyn, šakos linko žemyn. Kas driekėsi žemė susitikdavo su to, kas žydėjo ore, kas siubavo vėjai, lenkėsi prie to, kas vegetavo samanose. Kamienai, šakos, lapai, gislelis, kuokštukai, useliai, augliai, spigliai, viskas susimaišė, susipynė, susijungė, susiliejo. Tenai tame uždarame 300 kvadratinių pėdų sklipelėje augalai glaudžiai ir meilingai apsikabinę, stebimi patenkinto kurėjo šlovino ir vykdė šventą brolybės ateigą, žmonių brolybės simbolį. Šis sodas jau nebebuvo sodas, jis tapo didžiuliu brusgynų, neižengiamu kaip giria, apgyventų kaip miestas, baigščių kaip lizdas, niurių kaip katedra, kvapių kaip gėlių puokštė, vienišų kaip kapas, gyvų kaip minia. Florelio mėnesį šis didžiulis brusgynas, laisvas už savo aptvaro ir tarp savo keturių sienų, aistringai vykdė tylų visuotinio dauginimosi darbą. Tekant saulė jis virpėdavo, beveik kaip gyvūnas, kuris kvepia savim kosminės meilės dvelgsmus ir jaučia, kaip jo gyslose teka ir verda balandžio mėnesio sultys, ir kratydamas vėjyje savo nuostabių žalius karčius sėjo ant drėgno žemės, ant išdulėjusių statulų, ant griūvančio vilos priebučio ir ant tuščios gatvės grindinio žiedų žvaigždes, rasų perlus, derlingumą, grožį, gyvybę, džiaugsmą, aromatą. Vidurdienį ten susiliekdavo tūkstančiai baltų draugelių ir būdavo dieviškai žavu žiūrėti, kaip tumulais sukūriuoja šešėlėje šis gyvas vasaros sniegas. Tenai linksmoje žalumynų prieblandoje nekaltų balsų choras švelniai bilodavo kažką sielai, o tai, ką užmirždavo pasakyti paukščių ulbavimas, papildydavo vabždžių zvimbimas. Vakarais tarytum svajų garai pakildavo sode ir apgaubdavo jį rūko šydas – Dangiškas ir ramus liudesys jį apsiausdavo. Svaiginantis sausmedžių ir vijoklių kvapas klizdavo iš visur, it kokie rafinuoti švelniausi nuodai. Dar girdėdavosi slukučių ir kėlių balseliai. Jie paskutinį kartą sučirpdavo prieš užmigdami šakose. Ten jautė šventą paukščio artumą su medžiu. Dieną sparnai linksmino lapus, naktį lapai saugojo sparnus. Žiemą kulynai virpėdavo nuo šalčio, būdavo juodi drėgnai pasišiauši ir pro jos truputį matydavosi namas. Vietoj žiedų ant šakų ir azos lašiukų ant žiedų ilgos sidabrinis sraigių šliūžės driekdavosi į juostos šaltų ir storų geltonų lapų kilimų. Bet kad ir koks buvo šis mažutis žemės klipelis, kad ir kaip jis atrodė vienu ar kitų metų laiku, pavasarį, žiemą, vasarą, rudenį, Visada jis dvelgdavo melancholiją, kontempliaciją, vienatve, laisvę, žmogaus nebuvimu, dievo akivaizda. Ir sena surudyjusi tvora tarytum sakydavo, šis sodas mano. Tai kas, kad visur aplinkui buvo Paryžiaus gatvės, už dviejų žingsnių puikus klasikiniai Vareno gatvės rūmai – Čia pat invalidų namų kupolas, netoliese atstovų rūmai. Tai kas, kad kaiminystėje Burgundijos ir Sen Dominiko gatvėms dardėjo prašmatnios karietos, tai kas, kad geltoni, rudi, balti, raudoni omnibusai susitikdavo artimiausiame kryžgatvyje. Pliume gatvė buvo tuščia dykuma. Pakako, kad numirtų buvusieji savininkai, prauštų revoliuciją, dinktų buvusieji turtai, kad 40 metų čia nebūtų žmogaus ir viskas liktų užmiršta – apleista ir laisva. Ir šį privilegijuotą aristokratišką kampelį užvaldė paparčiai, tūbės, nuodingosios nuokanos, kraujažolės, rusmenės, aukšto žolės, stambus augalai plačiais, lamstytais, lygi žalsvos gelumbės iškirtais lapais, driežai, vabalai, vingrus ir greiti vabždžiai. Į žemės gilumos iškilo ir tarp šių keturių sienų įsiskleidė kažkokia laukinė atšiauri didybė – ir gamta suardanti niekinga žmogaus gudrybės ir visuomet pilnai pasireiškinti ten, kur reiškėsi, vis tiek, ar tai būtų skrusdėlynas ar erelio gušta, įsikerojo čia skurdžiame Paryžiaus sodelėje su tokiu gaivalingumu ir didingumu, kaip neliestoje naujoje pasaulio girioje. Iš tikrųjų, gamtoje nieko nėra nesvarbaus. Kas moka giliai ją įsiskverbti, žino tai – Ir nors filosofijai nėra duotas pilnutinis pasitenkinimas, kaip nėra duota gale tiksliai nustatyti priežastis ir nurodyti padarinių ribas, vis dėlto matant visus tuos jėgų suskaidimus, kurie galų gale baigėsi vienovę, kontempliatorių pagauna ekstazį. Viskas dirba viskam. Algebra galima pritaikyti debesims. Spindolio radiacija teikia naudą rožiai. Ne vienas mąstytojas neišdrįstų pasakyti, kad gudobelis aromatas nenaudinga žvaigždynams. Kas gali išmatuoti molekulės kelią? Kas žino, ar pasaulio sukūrimą nenulėmė smiltelių kritimas? Kas žino apie begalinių didybių ir begalinių mažybių sąveiką, apie pirmapradžių priežasčių atgarsius, atskiros būtybės prarajose ir visatos lavinose?